šta se to iza brda valja, šta se to u Božimu dešava. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, www.pautal.com Soba, put, vjernik. Naš izvor je izvor. حبيبي ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما Islamski su sveti džihad, džihad, 2011. Naš izvor je الصادق الهادي والصلاة والسلام على رسول الله هذا درس بالاسود ليس بال <laughs> يعني ما في رخصه لا ترخيص هذا خارج حدود الدوله جيد لا شك ان اصحاب المذاهب الضاله لهم شبه يلقونها في عقول الناس nema nikakve sumnje nakon uh, Bismillahirrahmanirrahim salatu wassalamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da oni koji su sljedbenici zalutalih sekti i medheva različitih, da imaju svoje šupe koje ubacuju ljudima u njihova srca. يقولون أنتم تمنعون الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. Govore vi zabranjujete da se klanja u mesdžidu u kojem ima kabur. وهذا المسجد النبوي قبر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه. A poslanikov mesčid, sallallahu alaihi wa sallam, njegov kabur je usred tog mesčida. فكيف الصلاة في المسجد النبوي هم يسألون Pa kako onda klanjate u mesčidu Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam? أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وهو حي Vi znate da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem sagradio mesdžid dok je bio živ. وبنى عنده تسعة غرف لزوجاته. I sagradio je uz mesdžid devet soba za svoje žene. وكانت الغرف يعني لو أرسمها حتى تكون الصورة أمام الناس. شيخ hoće da nacrta inša Allah. da imate bolju predstavu o čem se radi. نمسح هذه؟ نمسح نمسح. وهذه الغرف هكذا هكذا الغرف فكانت غرفة عائشة هنا خوختها أو بابها إلى المسجد ولها أبواب خارج هنا هكذا وممر هنا إلى الطريق Znači, ovo, e, ovaj prostor dole najveći, to je prostor mesečida. Ove male prostorije okolo, to, ove male prostorije okolo koje je nazvito šeh, to su, predstavljaju, znači, te, ti devet soba a, žena Allahov poslanika Salaha Nije Selem. Ova soba prva, znači, sa lijeve strane, gdje su nacrtana vrata prema unutrašnjosti mesečida, to je bila soba Aisha radijallahu anha Ostale sobe su imale vrata prema dvorištu, znači prema mesdžidu i vrata prema putu. Između soba je bio put ka na, na vani prema ulici. فحينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي قبل وفاته أن تغلق جميع الأبواب إلى المسجد إلا خوفة أبي بكر اللي هي خوفة عائشة أو الباب لعائشة يعني جميع الأبواب التي تؤدي إلى المسجد أغلقت بقيت فقط الأبواب الخارجية يعني هاي الأبواب التي في ساحة المسجد الخلفية أغلقت وهاي الغرفة أغلقت إلا خوخة عائشة بقيت مفتوحة I dok je bio Resul sallallahu alejhi ve sellem još živ za svog života, sva vrata koja su iz soba njegovih žena vodila u dvorište mesčide, je li tako? su zatvorene i ostala su samo vrata koja su vodila na ulicu, osim sobe Aisha radijallahu anha. فجاء أبو بكر الصديق دفن النبي عليه الصلاة والسلام في غرفة عائشة Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upravo ukopan u toj sobi od Aisha radijallahu anha. والآن هو قبره هو غرفة عائشة قديما Sad pr- praktično kabur Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem predstavlja sobu Aisha radijallahu anha. الآن حينما دفن النبي عليه الصلاة والسلام قبره في المسجد أم خارج المسجد Sad kad pogledamo ovu sliku, znači kad je ukopan Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegov kabur je bio u mesdžidu ili van mesdžida? kharij al-masjid, Bio je van mesdžida. Baqiya al-amru ala ahdi Abi Bakr. Tako je bilo za vrijeme Abu Bekra radijallahu. Tuma jaa Umar ibn al-Khattab. Zatim je došao Umar ibn al-Khattab radijallahu Fa mada mada ahd min zamanihi فأراد أن يوسع المسجد nakon što je prošlo neko vrijeme želio da proširi mesdžid لكثرة المصلين وزحمته zbog gužve i mnoštva ljudi koji su klanjali u فاشترى عمر بن الخطاب اشترى من زوجات النبي غرفهن من بيت المال حتى غرفة عائشة اشتراها عمر بن الخطاب فهدم هذه جميعا هذا هذا لا يمسح فهدم هذه جميعا ووسع المسجد وايت بورد وسع المسجد هكذا Znači, uh, Umar radijallahu an kad je vidio da ima mnoštvo ljudi, zbog velikog broja ljudi, uh, proširio je mesdžid, a otkupio je iz Bejtul Mala, znači iz države blagajne, otkupio sobe ostalih žena Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sve ih srušio osim sobe Aisha radijallahu anha u kojoj je bio kabur Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kabur Abu Bakra. لأن عمر يعلم والصحابة يعلمون أنه لا يجوز إدخال القبر إلى المسجد. Zato što je Omer radijallahu anhu znao da nije dozvoljeno da se kabur ugradi u unutrašnjost mesčida. Mođa Uthman wa wasahu akthar. Zatim došao Osman i proširio mesdžid još više na stranu. وسعه من هنا ومن هنا Znači sa strane i sa suprotne strane. وبقيت توسعة عثمان هكذا إلى سنة 93 هجرية Tako je ostalo sve do 93. hiđarske godine. في زمن الوليد بن عبد الملك Kad je došao na vlast Velik ibn Abdul Melik. في العهد الأموي znači u vrijeme emevijskog hrata. To znate za... Fa amara l-valid idhal al-tavsi'at al-mezđid tulan. Pa je taj velid naredio da se proširi mesđid, znači dužinom, u dužinu, je tako? I na taj način je ušao kabur u sastav mesđida. Fa dehal al-kabru fil mesđid. Tako je ušao, znači, kabur u sastav mesđida. عارض علماء السلف منهم سعيد بن جبير وغيرهم من علماء المدينة وغيرهم هذا التوسعة Sejid ibn Džabeir i ostali od učenjaka su se suprostavili takvom načinu prošeljivanja mesčita. Znači, uh, tabijini uh, su se suprostavili, jer su znali da tako nešto nije dozvoljeno, suprostavili se takvom proširenju mesčita. لكن تعلمون أنه مقتل عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير في زمن أبي الوليد زمن عبد الملك بن مروان أثار حقيقة الدولة الأموية على كل من يعترض عليها Znači, ubijstvo Abdullah ibn Zubaira. Vi znate da je Abdullah ibn Zubair ubijen u vrijeme, u vrijeme Abdulmelik ibn Marwana. Je tako? A ovaj je Velid ibn Abdul Melik. Je tako? Ovaj je njegov sin. Je li tako? Ubijstvo Zubeira radijallahu an i uh, ubijstvo drugih ashaba je kod Emevijskoj dinastiji, kod njih, znači vladajuće te porodice, o, ostavilo traga i izazvalo jedan e, izoštren, da tako kažem, osjećaj za svakoga ako se na bilo koji način suprostavlja njihovi, njihovoj vlasti. U bilo čemu. فارتأى العلماء أنه يعترضون بالقول فقط ولا يثيرون شيء خشية أن تهتز أركان الدولة الإسلامية بسبب مشكلتين متتاليتين يعني. Znači, to je, to je bio problem svjež, je tako? Pa su onda učenjaci e, dali prednost da se suprostavi samo riječima, bez da, da ovaj, izazivaju bilo kakve druge nemira, jel tako, suprostavljanje vlasti, da se ne bi slabila islamska država zbog usta, ustavljenih i stalnih unutrašnjih problema, jel tako. Tek je završen problem i tek je uspostavljena islamska država, jel tako, nakon što je bilo razilaženje a, i nakon što su postojele dvije države na je, čelu jedne je bio, jel tako, Abdullah ibn Zubeir, na čelu druge uh, Muavija radijallahu an i njegovi potomci, jel tako? Sad su se složili, sad je jedinstvena država zbog tog jedinstva, znači zadovoljili se sa tim samo da kažu riječima. وأخذوا ذلك من السنة النبوية A to su uzeli sunet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة ورأى أن قريش قد غيرت بناء إبراهيم Uh, je Resul sallallahu alejhi ve sellem kad je oslobodio Meku, uh, vidio je da su Kurešije promijenile znači uh, oblik Kabe لأن od الكعبة, onoga na čemu je bio sagradio Ibrahim a.s. لأن الكعبة كانت مستطيلة الشكل ليست مربعة Znači, jer Kaaba nije bila, znači, e, e, četvrtasta, nego je bila e, duguljasta, je li tako, pravogavnik. Odnosno, sa prednje strane je bio još u obliku luka. وكان لها بابان باب في الأرض من هنا وباب للخروج من هنا وكان الناس يدخلون ويخرجون من هناك I imala je dva- dvoja vrata Kaaba. Znači, na jedna vrata se ulazilo, bila su vrata na zemlji, na jedna vrata se ulazilo, na druga izlazilo. لذلك عبد عبد الله بن الزبير حينما سيطر على مكة أحد عشر عاما هد الكعبة وبناها على أساس إبراهيم Zato je Abdullah ibn Zubir kad je e, ovladao Mekom i vladao je Mekom, znači i većinom islamskog svijeta tad hilafeta vladao je 11 godina. Srušio je Kabu i napravio je na temeljima Ibrahima a.s. لكن بعد ما قتل وجاء عبد الملك بن مروان والحجاج أعادوها على بناء قريش. Ali kad ga je ubio Hadžađ ibn Jusuf, i kad je Abdulmelik uspostavio svoju vlast u Meki, ponos je srušili i vratili je na a, uh, izgradnju kako su je izgradili Kurejšije pre Islamu. فقيل لعبد الملك بن مروان إن ما فعله الحج عبد الله بن الزبير هو الحق وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يهدمها فلم ينصحه العلماء قالوا حتى لا تكون سنة الخلفاء كلما جاء خليفة هدى الكعبة وبناها a, pa je rečeno a, eh, Abdul Melik ibn Marwan da je Zubir radi Allah ham sagradio Kaabu onako kako je to htio da uradi Allah poslanik sallahu alaihi sallam. Pa je sad htio on ono što je ponovo sagradio, sam htio da sruši, ali tako, da sagradi kako je bio Zubir radi Allah napravio, pa su mučenjaci rekli da to ne radi, pa će postati, znači, poslije jel tako, Kaaba, jel tako, nešto sa čim će se, preko čega će se nadmetati vladari, a, muslimanski vladari, pa svako ko dođe na vlast da je sruši, izgrađuje kako, jel tako. Pa su onda, pa je odustao od toga. فحينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ورأى قريش قد غيرت البناء أراد أن يغيره ولكن قال لعائشة قال لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم ولكن خشي الفتنة لأن قريش لا زالت داخلة في الإسلام وقريش تعظم البيت فإذا رأوا أن النبي هدم البيت <coughs> ربما يرتد بعضهم ربما يثور بعضهم فدرءا للفتنة تركها لذلك سعيد بن جوير وغيرهم حينما رأوا أنه درء الفتنة في السكوت قالوا لنا في رسول الله أسوة Pa kad je Resul sallallahu alejhi ve sellem vidio da su sagradili Kaabu, znači ne na temeljima na kojima je bio sagradio Ibrahim alejhi selam, rekao je Ajši radijallahu anha da tvoj narod, znači da Kurejšije, nisu skoro prihvatili islam, srušio ja Kaabu i napravio na temeljima Ibrahima alejhi selam. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem šta je ga spriječilo da sruši Kaabu? To što su Kurejšije skoro prihvatili islam tako još friški u islamu, pa se bojio da neće neki kad vidi Resula sallallahu alaihi sallam kako je srušio Kaabu, oni još uvijek veličaju Kaabu, tako smatraju uzvišeno. A? Bojao se Resula sallallahu alaihi sallam da neki od njih se ponovo ne vrati kufru i ribdetu i tako dalje, da ne shvate, neće biti u stanju da, da prihvati postupak Resula sallallahu alaihi sallam, pa je odustao. Pa su tako isto učenjaci kao što je Abdullah ibn Zubeir, eh, kao što je Said ibn Džubeir, i ostali, kad su vidjeli šta je uradio Velid ibn Abdul Melik, rekli, mi imamo uzor u Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, pa ćemo šutiti, ali tako, ostaviti ovu stvar da ne bi izazivali fitru. بعد هذا الشرح هل ترون أن للصوفية حجة في ذلك؟ Nakon svega ovoga, da li vidite da sufije imaju ikakvog opravdanja u, da, da klanjaju u mesečidima u kojima kaburu? إذا احفظوا هذا حتى تردوه. Onda ovo pokušajte zapamtiti, znači da uvijek kad neko bude raspravljao sa vama oko toga, da znate da mu odgovorite. To je jedan uh, ulema, bada dalik, bana الآن جدران. لا جدران الآن مثلا بعض الناس يقول طيب الآن علماء السعودية ابن عثيمين وابن باز وغيرهم لماذا لم يعني يقول اهدموا ما هي نفس المشكله هي نفس الفكرة لو هدموا الكعبة الآن ماذا يقول الناس؟ نعم Čak i danas kad bi se to uradilo i pokušao neko to da sruši, također bi izazvalo veliko, ali tako, veliko probleme i veliko fit. E, ših, no. ših l'Islam ibn Qayyim rahmahullahu ta'ala, kale, an al ulema qararu an jebnu جدارين من قبل الشمال صحيح ف... لكن هم ما يعترفوا بالصوفية يقول لك أنت أنا أرى قبر داخل المسجد أيوة. جدارين ثلاث أربع أيوة. قل أنا أيضا أبني أدفن مولاي أو شيء وأبني حوله وأبني حوله عشرة أجدر خلاص لكن العلة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم درء للفتنة ما عبد الكعبة فاستفاد سعيد بن جبير والسلف من ذلك فقالوا أولى من أن تسال دماء و... فارتأوا السكوت فليس لهم حجة في ذلك Znači, Sufi nema nikakvog dokaza u tom. Uh, <coughs> učenjaci su to prešutili zbog jednog teškog istorijskog trenutka, tako. Jednostavno zbog prećih i većih stvari prešutili su to i to je tako ostalo, znači, a nema nikakve dokaza u tome da je to propisano. Naprotiv, Resul sallallahu alaihi sallam je onaj, u uh, kad je bio na smrtnoj postelji i u bolesti, da tako od koje će preseliti, savjetovo i ostavljao savjet i upućivao od ovo Allah subhanahu wa ta'ala da njegov kabur ne učini idom, da tako, ili u drugoj predaji, uvethenom ju'abetu, ili onaj idolom koji će, koji će se obožavati, tako, kojim će se i vadići. الصوفية يقولون أنتم لماذا تعترضون على مجالس أذكارنا نحن لا نذكر إلا الله ونقول لا إله إلا الله وأستغفر الله لكن نقيم حلقة وبصوت واحد فنحن نذكر الله تعالى فما المشكلة في ذلك والله تعالى يقول اذكروا الله كثيرا فكيف نرد عليهم Sofije također kaže da prigovaraju, zašto vi prigovarate našem načinu ibadeta, zikra. Mi se okupljamo zajednički zikrimo, jel tako, zajedničkim glasom. Ne govorimo ništa drugo osim zikra, jel tako? I šta je problem u tom? Što smeta da zikrimo, jel tako? A Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje vadkuru Allahe zikran kethira, Allaha mnogo spominjte, evo mi to tako radimo. To je šubha, jel tako? Pa kako da, jel tako, prije, prvo se odbranimo od te šube, a onda da ako bi se neko i od njih mogo izliječiti. نقول هل نحن أحرار أم عبيد؟ mi ćemo im reći jesu li mi slobodni ili smo mi robovi. أكيد نحن عبيد Ono što je sigurno, mi smo robovi. والعبد لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بأمر سيده A rob ne može raditi ništa osim po naređenju svoga gospodara. من السيد؟ A ko je gospodar? هو الله To je Allah subhanahu wa ta'ala. Hel nahnu kunna na'rifu kejfe na'bud Allah? Da li smo mi prije znali kako treba ibadet činiti Allah subhanahu wa ta'ala? Wala na'rif kejfe nurdi Allah. Nismo također znali ni kako ćemo postići zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu ali muta'al mutakabbir jabbar la yukallimu nas. Allah subhanahu wa ta'ala je uzvišen iznad svega gordi i oholi i on ne razgovara tako sa ljudima, tako, فيصطفي من الناس رسل nego od ljudi izabere samo poslanike يطهرهم ويزكيهم koji očisti i onda je, e, učini, jel tako, čistim, ثم يأمرهم أن يبلغوا الناس zatim naredi da prenesu ljudima. لذلك يوم القيامة يقول للناس جميعا ماذا أجبتم المرسلين Zato će reći na sudnjem danu svim ljudima kako ste odgovorili i kako ste se odazvali mojim poslanicima. إذا كنا لا نعلم كيف نرضي الله ولا نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الرسول فمن زاد أو نقص عما جاء به الرسول جعل نفسه رسولا أم لا؟ Znači, ako mi ne znamo kako ćemo Allahu ibadet činiti i ako ne znamo kako ćemo postići njegovo zadovoljstvo, osim preko njegovih poslanika, onaj ko nešto doda ili oduzme od onoga sa čim su došli njegovi poslanici, zar nije time sam sebe učinio poslanikom? قاعدة وضعها العلماء قالوا إن الأصل في العبادة المنع Učenjaci su postavili pravilo u ibadetu i rekli da je osnova u ibadetu zabrana. لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد Zbog haditha Rasula sallallahu alaihi wa sallam ko u ovoj našoj stvari nešto izmisli, e, izumi, to mu se odbaci. وقدم الله تعالى قال وأمر ألا تعبدوا ثم استثنى قال إلا إياه فالله سبحانه وتعالى أصنب postavio osnovu da je zabrana أمر ألا تعبدوا naredio je da ne činite ibadet pa je osnova da je إلا الله osim الله فمن عبد الله عن غير طريق الرسول فكأنه لم يعبد الله A onaj ko Allah subhanahu wa ta'ala na osnovu ovih uvoda koje smo malo prije spomenuli, pa onaj ko Allah subhanahu wa ta'ala bude činio ibadet na neki drugi način, a ne na način kako su to poslanici radili, je tako, on u stvari i ne čini ibadet Allah. لماذا وضع القوا- العلماء هذه القاعدة قالوا حتى يمنع البدع Zašto je ova, ovo pravilo postavljeno da bi se spriječila novotarija? إذا جاءك أي شيخ قال لك عليك أن تذكر الله بين العصر والمغرب ألف مرة تقول الله الله قل له نعم ما الدليل Kad bi ti bilo kakav šejh i bilo kakav učenjak došao i rekao ti trebaš Allaha subhanahu wa ta'ala da spominješ između i kindije i akšama sto, pi- sto puta i tako dalje, onda je na tebi da mu kažeš a šta je dokaz za to? فإن قال لك والله جاءني رسول الله في المنام وعلمني ذلك قل له هل علمك رسول الله ولم يعلم أبي الباكر Ako kaže, došao mi je Resul sallallahu alaihi sallam usno, pa me tome podučio, reci, jel to tebi Resul sallallahu alaihi sallam došao, pa te podučio, a nije podučio Ebu Bekra. ثم إن ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لو آمنا بذلك يكون قد خان رسالته Zatim, kad bi mi to prihvatili, to bi značilo da mi vjerujemo da je Resul sallallahu alaihi sallam iznevjerio svoju poslanicu i poslaničku misiju. لأن الله قال بل يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك Zato što je Resul, zato što mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio Bellig ma unzila ilike min rabbik prenesi ono što ti se objavljuje od tvoga gospodara, ako to ne uradiš, فهذه العبادة بين العصر والمغرب لماذا كتمها النبي عن الناس وبلغها إليك يا شيخ Ako to ne uradiš, iznevjeruje si tako svoje poslanstvo, pa ova ibadet koji nam ti sad uh, spominješ, taj neki šejh, jel tako, da li ga je Resul sallallahu alaihi sallam prenio ili nije? Moje tik šejh ahar kullak, la, ba'd bejna al-Maghrib wal-Isha. قل له طيب أيضا جاءك الرسول قال نعم جاءني الرسول وأخبرني Znači, uh, ako nije Resul sallallahu alaihi sallam ispunio svoju poslanicu i sad tebi došao, onda nije ispunio ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Nije ispunio svoju poslanicu. A drugi šejh će doći pa reći ne, nije posle kindi, nego posle akšama. وآخر آية نزلت من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فتم الدين والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال هو رسول الله سمى الدين فأي إنسان بعد ذلك أنقص أو زاد فقد أحدث في دين الله فهو رد لن يقبله الله تعالى Pa onda, je li i njemu došao poslanik sallallahu alaihi sallam usno, ili šta se desilo, znači, na isti način. Zbog toga, znači, kogod nešto izmisli ili doda ili oduzme od onoga što je Rasul sallallahu alejhi ve sellem radio i na što je uputio tom se odbaci i tomu neće biti prihvaćeno zato što je Allah subhanahu wa ta'ala ovu vjeru još dok je Rasul sallallahu alejhi ve sellem bio živ upotpunio i objavljeni ajet ali je omek mam tu lekom dinekom. Ja sam danas vašu vjeru usavršio. Kogod posle toga bilo šta doda, znači on jednostavno na taj način ili sebe smatra poslanikom ili otvara mogućnost da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ispunio svoju poslanicu ili znači otvaraju se vrata da se ova vjera izmjeni da svako dodaje šta god ko usnije da bude od vjere. Međutim, Allah subhanahu ta'ala kad je vjeru savršio, završen. Nema niko pravo ništa da doda niti da oduzme. ثم بعد ذلك هل ذكر الله تعالى وأعلاه قراءة القرآن هل هو مسموح في كل وقت وفي كل حركة وفي كل موضع Zatim, s druge strane, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, a najizvišenije spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala je učenje Kur'ana. Da li je to dozvoljeno u svim vremenima i svim situacijama na svim mjestima? A'zamu ruknin fi sala ma huwa? Najveći rukn u namazu, šta je? As-sujud. Sežda. لأنه أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد. Jer rob je najbliže Allah subhanahu wa ta'ala dok je na seždi. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن للإنسان ساجد. A Allah, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio da se uči Kur'an na seždi. Na najizvišenijem ruknu namazu. kad je čovjek najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala zabranjen učiti Kur'an. Naam, ana ad'u bi lisani, bi qawli. Lakin لكن ما أذكر كلام الله طيب ana aqrab ma akun ila Allah? الله قال هكذا السيد أمر وأنت عبد يجب أن تطيع Znači, uh, kad je najbliži Allah subhanahu wa ta'ala zabranjen da uči Kur'an, dozvoljeno mu da, da dovi svojim jezikom, ili tako, i dovama koji dovi Rasul sallallahu alaihi sallam, ali zabranjeno. Što? Zato što smo mi robovi tako naređeni i tako mora da se spravo. ثم بعد ذلك هل, نتق... هل نقول الألفاظ من عندنا أم نحن محددون بالألفاظ التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام Zatim i sam, na samoj seždi hoćemo odgovoriti š- bilo šta što nama jel tako, padne ili smo upućeni na uh, riječi i dove koje je učio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. نحن محددون بالألفاظ والدليل حينما علم سعد بن معاذ قال قل إذا آويت إلى فراشي اللهم لك أسلمت آه، وبك آمنت اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت Pa je Resul sallallahu alaihi sallam podučavao svoje ashave kad pođu u postelju da prouče dovu. Pa je e, še i proučio ovu dovu. A, šahid قال وبنبيك الذي أرسل فحينما كرر الصحابي الدعاء الصحابي قال طيب قال أقول وبرسولك الذي أرسلت إن تناسب النبي قال له لا وبنبيك الذي أرسلت Pa kad je sahabi proučio ovu dovu i umjesto u obin nebiji alladhi arsalt rekao u bir rasuli, kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, ne, ne bir rasuli, nego bin nebiji. Da u dovi ne, ne uči bir rasuli, nego da kaže bin nebiji. A to je, je tako, sličan izraz. إذن Pa je ovo dokaz, znači u ovoj dovi, ovaj dio je dokaz i ovo, ovo stanje je dokaz da mi smo znači upućeni na riječi, doslovno riječi Resula sallallahu alaihi wa sallam. إذا من قرأ القرآن وهو ساجد فهو بدعة Ko uči Kur'an na seždi, to je novotarija. بل إثم Čak što više grije. ومن قال وهو نائم وبرسولك الذي أرسلت فهو بدعة وهو Kad bi, إثم. u- kad bi učio dobu ovu, kad pođe da spava i rekao bi Rasulik, Eladi arselt, to bi isto bila vida. Treba da kaže o bin ne vidi keladi arselt. أي فما بالك بإطفاء الأضواء والسبح الطويلة والله الله الله Pa šta je onda sa gašenjem svjetala, kilometarskim tespihom, tako da. Tahfadu hada li tedmavu haula. Pa ovo dobro zapamtite. Inša Allah haula je majndom šuhe. لا لا حتى يردوا على من يناقشهم أي. يحفظ الردود يعني Ovo da dobro zapamtite kako ćete im odgovoriti. I možda će neko biti time iskušan, pa da znate da mu objasnite situaciju i da znate spomenuti dokaze. لأن البدعة قد تكون في الهيئة وقد تكون في القول وقد تكون في الفعل وقد تكون في الجنس وقد تكون في الزمان وقد تكون في المكان Zato što novotarija može biti, znači, u načinu, može biti u, uh, u načinu, u vremenu, u prostoru, vezana za vrijeme, za određeno vrijeme, za određeni prostor, način, može biti u vrsti, određenoj vrsti ibadeta i tako da. يعني من وقف في الصلاة هكذا وليس له دليل صحيح إلا حديث علي وهو ضعيف بإجماع أئمة المحدثين نقول له أحدثت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على صدره فإذا هيئة وقوفك بدعة Način, primjer za način je da stavi ruke ispod, pa tako, pupka u namazu oslanjajući se na slabu predaju. Pa onaj ko odbaci ispravne predaje i uzme slabu predaju po konsenzusu hadithki učenjaka, Radio je novotariju u načinu, je tako, u načinu stojanja na namazu. في الحج قال والله أنا أحب رب العزة وأحب الحج وكذا فأتى بغزال كبير غالي الثمن وقال وهذا قربان في الحج غير الجنس فهل يقبله الله إن أم هو بدعة na hađu, na primjer, da kaže Allah, ja volim i voliča ove propise hađa i poštuje i voli i onda dođe sa velik, velikom gazelom, jel tako, velikom uh, kako se zove to na našem jeziku? Gazelom. Dođe i zakolje je za kurban ogromno ufati ono a? Da li će to biti prihvaćeno kao kurban? Neće, tu će biti novotarija, li tako? أو مثلا صلى قبل دخول الوقت أو بعد خروجه معتقدا أن الله يقبل متى ما يصلي Ili da klanja prije namaskog vremena vjerujući da je to tako ispravno i da može tako. Ili nakon vremena vjerujući isto tako da je to ispravno. أو لم يقف في عرفات قال لا أنا لا أقف في عرفات أنا أقف في وادي محسر ili da kaže neće da stoji na Arafatu, nego će stojati u, doli, u dolini Muhasir. Tako. Ne Nabi istetna vadi Muhasir min Arafat. A Rasul sallallahu alaihi sallam je izazao ovu dolinu iz Arafata i stojanja na Arafatu. إذن الله سبحانه وتعالى تعبدنا في الهيئة والقول والفعل والزمان والهيئة وكل هذه الأمور فإذا كنت عبدا صالحا عليك أن تطيع سيدك فإن Allah subhanahu wa ta'ala nas je, znači, zaključak konačni potčinio i u našem stasu, i u našem, i našim riječima, našem stavu, ponašanju, načinu, našim riječima, je tako, u svemu nas je potčinio. I ako želiš da budeš pokoran rob, onda se u svemu tome moraš potčiniti. U bilo čemu, ako se usprotiviš i uzjoguniš, više nisi ti pokoran rob. Hoću klanjati, ali neću na vrijeme, je li to pokornost? Nije. Hoću nahađati, ali neću na, stojati na arefatu, znači nije to. Nego u svemu da se Allah pokoriš, e onda je to robovanje. إذا بعد ذلك لا يحق لأحد أن يقول اذكروا الله كثيرا أن نذكره حسب هوانا poslije toga, znači, niko nema pravo da kaže ovo naređenje Allaha mnogo spominjite, da sjedemo i da Allaha spominjemo kako mi mislimo ili kako se nama prohtjeva. Naprotiv, ukoliko se ne pokorimo toj naredbi, ne izvršimo onako kako, znači, i na način kako je naređeno, onda Allah smanova ta'ala ne samo da neće biti nagrade, nego kažnjava. Jer se smatra tu nepokornošću. نترك المجال للأسئلة إذا حد عنده سؤال لأنه الظاهر حضر الهرس وبعد قليل سيبطل الدرس Ako ima neko pitanja dok večera bude servirana, evo nam se. Evo. Ako je znači samo ova ovdje sredina mora sloboditi. Vješte vama, vješte tamo. لك سيطول الدرس حضر الدرس سيطول الدرس prije podnevskog سؤال هنا يا شيخ الأخ يسأل ما ما الراجح هل يجوز صلاة صلاة الجمعة قبل دخول الوقت صلاة الظهر؟ نعم عند الحنابلة عندهم رأي الإمام أحمد أنه يصليها آه، حينما ترتفع الشمس مثل العيد عند الحنابلة لكن رأي الجمهور هو الأصفر وراجع آه، نعم فمن صلاها لا نعيبه لأن هنالك لهم أدلة أدلة سافوها النبي صلى الله عليه وسلم صلاها قبل هذا الوقت ako bi neko klanjao, znači, povodeći se za tim mišljenjem i njihovim dokazima, mi ga nećemo, znači, proglašavati novotarom i, i da mu je namaz vlatil, ali kaže njegovo mišljenje da je džumor, na, da je to mišljenje rađe. Znači, ispravno mišljenje džumor u lame većine učenjaka da nije to vrijeme da je ovaj namaz. Allah najbolji zna. Znači. U vezi ovog putovanja, kad namaz, ima puno mišljenja. Sad uzme 82 km. Tako da to isto. Ako čovjek radi, na primjer, 40 km sa korada, to الأخ يسأل عن مسافة التي يقصر المسافر فيها هم قالوا أربعة بريدان ويقصدون بالبريد هو الحصان حينما يركض وسط فيتعطل فينزل راكب حامل الرسالة فيأخذ حصانا آخر ويركب هكذا أربع مراحل فقاسوا هذه المراحل قالوا 85 كيلو لكن لا دليل على ذلك هكذا قال العلماء نعم قاسوها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام Znači, to je izračunato. Oni učenjaci nisu izražavali u kilometrima, nego četiri pošte. A pošta je da uzješe jahač, ponese pismo i jaše dok se ne smori jahalica, pa onda drugi odatle preuzme i tako četiri puta. Pa su mjerili i različito su izmjerili neki 85 km i tako dalje, a vi znate da ono u šerijatu, što nije šerijatom ograničeno, da nima niko pravo da stavi neku preciznu granicu. Ako čovjek zna, svaki dan, Ako stalno puti, znači to mi je svakodnevna obaveza i navikne se na nju, ne bi trebalo da krati i ne bi trebalo kratiti, znači, dok stvarno ne prijeđe tu, ne prijeđe, znači to, samo da se ne uzima, znači, zašto da se ne uzima ograničeno? Ako je 82, onda 81 nije mu sad. A šta je dokaz? Znači, ne bi da to bude orijentacija. Jeste mi razumili? Neka orijentacija. Pa do te mjere, i kod nas ovdje i dan danas, ako bi se ovo i negdje 30 km vozi od 40, neće te ljudi smatrati musafirom. Ali ako već ideš preko 80, putuješ negdje, pa već se smatra na neki način pute. Je tako? Allah najbolji. Samo da da se osjećaju kao puti. Prijeđu 30 km, ja se osjećam kao puti, malo te skraću. Kako sad nema to? Pa nikako, ostavljeno i skraću. Ja jedno pitanje, baš povodom, povodom namaza. Znači, podne namaz je nastupio, stupnju. se, znači, na nijetio se. Planiru se podne kod kuće. Dobio sam, znači, odgovor, kaže, moreš i Kindiju klanjati isto u podnevsko vrijeme, ali ne smije se čivati. To je to Jedino da ima neki dodatni još razlog. يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي Nas i zwoje